Bego, horrajuria egun honan. Zurekin ah, nahi ginuen, eh, Euskal Gintzaren ah, inguruan ah, bilduma zerbait egin, urtean izan diren gertakari nagusiak aipatu, gauza initz izan baitira, baina nun baitetik asteko berdin aipatzea alde batetik, uste dut izan zela urte e, eh, astapenean edo eguberri inguruan ninkesta soziolinguistikoaren emaitzak plazaratuak izan ziren, oroiterazten alde guzu pixkatzerra erraiten zuten emaitza horiek? Bai, eh, erregularki baitugu inkesta horiek eta horrek eh, markatzen dute gure aintzinamendua eta horten atea dien txifreak be, gazi gozoak denen eranetan. Eh, Alde batetik baikorak, ez da lehen aldikotz ikusi dugu balore absolutuan ez ditugula gehiago iztunik galtzen ipar euskal herrian. Atxikitzen ditugu orai arte ginituen iztun kopuluak berroita meka mila inguru gira euskaldunak ipar euskal herrian eta galtze hori oztopatu dugu. Eta hori berri hona da, ez da baitakigu, oztopatze hori izan dela, hartu baitira hainbat neurri politiko, hainbat neurri soziala, eta barakigu eragiten dugularik lortzen dugula, mm. uh, eh, iztunak eh, sortzen eta txikitzen. Aldiz, eh, beste partea da balore erlatiboan, ari gira porzentaietan uh, iztunak galtzen. Eta hori bizikik ezkagarria da, iztuna iniz balima dira lurralde batean, baina itoak balima dira, frantzimenten artean, Euskara gero eta gutiago baliatzen da. Porzentaian putu bat galtzen dugu laik, eh, erabilelak ainitzaz gehiago galtzen du, aukera gero eta gutiago baitira Euskara baliatzeko eguneroko tasunan ipar Euskal Herrian. Eta hori, hori bizikik ezka herria da, eta hori alarma sinale bat da guretako ere, gaur arte egin duguna ez da aski, hmm. oskabat paso behar dugu izkuntza politikan, iztuna gehiago sortzeko eta balore erlatibo hortan ere irabazteko punduak. E, eh, aipatzen zenuten, eh, fatalitateri gabe baina Euskararen egoera larria dela, konfederazioak manifestu bat ere atera du horren eh, inguruan, helburua edo finkatu den mugetarik bat izan daiteke 2000 eta berrogoita marrean e, eh, Euskal Dunen kopurua euneko goita marrera emendatzea, uste toren euneko edo dela, hori posible egin daiteke? Bai, guretako posible da. Baina lehen urratxa hori lortzeko da helburu gisa finkatzea hori. Hmm. Azken urteetan haitu gira, fe, erakunde publikoak haitu gira bereziki erratan gehiago egin merzela euskaren dako. Eta beti egin dute gehiago, pixkat gehiago aldi oro. Baina uh, gehiago hori neortu berda helburu batekin, eta badakigu, uh, eh, izkuntzak eh, bizirauteko ondoko mendean ipar euskal hortan, bada muga hori, eguneko goita marreko muga hori, ez da simbolikoa bakarrik, eh, uneskok baliatzen duen mugarri bat da, uh, eh, eguneko goita goiti bali madira iztunak lurralde batean, izkuntza horrek bizirauten aldu. Eta badakigu posible dela. Badakigu eh, eskolaren bidez, ez ditugu aski aurre eskalduntzen, badugu oraindik bide egiteko, bai eskola publikoetan, baitira oraindik uh, eskola publikoen eguneko goita marra kasik ez dutena bat Euskara eskaintzen, eta hori gaur egun artezina da, badakigu ere ikastolak ere garatu behar ditugula, eta ikastolak uh, eh, ikastolak dituzten oztopoak hautsi behar diela uh, garapen hori sendotzeko, badakigu ere helduen erakaskuntza biziki estrategikoa dela, eta hortan neurriak hartu behar dira, baliabideak ezarri behar dira, uh, eh, elduak ere, kanpotik eldu zaizkigun eldu guzi horiek eh, Euskara ez dakitenak, Euskara ikas dezaten, badira neurriak hartu behar direnak, zer handatuak ditugu, badira baliabide kontuak, eta itugira gira initz aurre kontuetaz, gaur egun uh, eh, izkuntza politika Euskal gintzak ere maten du, uh, elkarte mundutik, baliabiderik gabe, eta buga ondi bat bada, diru mailan, eta hori Euskararen erakunde publikoaren kontuak mugatzen duen uh, zerbait da baina bada ere, diruaz gain, arlo bakotxaren kompetentzia garatzia, Euskalaren deakunde publikoa osatzen dute egitura publiko desberdinak, baituztenak kompetentziak eta beren arlotik ere behar dute izkuntza politika hausarta eta hausarta bat sortu, elburu finko batzuekin eta denek aritu gaitezen, eguneko goita mar hori lortu arte. Eh, aipatu duzue, baina hainbat elkartek eh, jadanik adiera zitute, eh? zirela, ba, izan eh, eka udaleku, aburtzain degi euskaldunak eta beste. Horren ondoan, beste hainbat haute txirekin mintzatu gira, izan Max Rizon edo Matio Berge bat adibidez, eta haiek diote lehenik helburuak finkatu behar direla, eta medioen aldetik ez dela errana medio gehiagorekin, edo baliabide gehiagorekin, emaitzako beak izanen direla, zer erantzunen zenioke? hori aitzaki utxa da. ez utelaik egin nahi, haute txiek hori ratunte ikerketa hmm. bat egin behar da, eta horrek erabakiak gibelatzen ditu. Badakigu, uh, badakigu baliabideak diru aurrekontuek eragin zuzena badutela. Guk ikastoletan badugu diru muga bat, gure garapena oztapatzen duena, gure indar handi bat ezartzen dugu dirua atsematen finantzatzeko gure egoitza, gure lokairuak erakasleak ordaintzeko ez baititugu aski, Euskal irratietan, eh, ere materiala eh, zarkituarekin eta aritzeak eta ze kalte ekartzen duen. Uh, eh, aekan ez dutela aski langile, langileak ez dituztela aski pagatzen eta ez dituzte atsematen ondorioz uh, langile aski uh, garatzeko beren proiektuak udalekun berdin, udalekuren uh, oztopo nagusia da uh, dirua da gaur egun. Eta hainbat, hainbat arlotan horrelakoa da. Beraz bai, dirua beharrezkoa da, eta hori badakite biziki ongi diru gehiakorekin gehiago eginen dugula, hori ez daudarik, gero erran diegu, ez da dirua bakarik, mm. behar dute eiek ere, uh, lehen aurtzaroan kompetentzia horietak garatu, helburuak finkatu, baina erratea, dudartan ezartzea diru gehiagorekin gehiago eginen ginukela, hori politikeri egutsa da beste gai batzua aipatzeko ere, denbora mugatua baitugu, se askaren ah, egoera, aipa ezagun, uh, ah, inkusi dugu hainbat borroka izan direla urten berriz ere, eh, alde batetik, ba, gertatu zen herri urratxeko ere eurite eta beste, baina azkenan askiongi atera da hori, hortik aparte bada beti azterketen arazoa, ezin azterketak euskaraz pasa, zertan da orain egoera, aurtea luze izan da, eta mm. izan dira inbat borroka. Erri urratx duzu, bai erri urratx kolpe biziki gorra izan zen, eh, uoldeak ukan eh, egun hortan. Baina ondotik eh, lortu ginen eh, elkartasun uoldeak hori konpentsatu du eta berri dugu eskertu behar ditu gortan parte ditu duten guziak. Azterketan gaian ere urtea markatu du gai horrek, garaipen handi batekin, lortu ginuen gibelaraztea gobernua brebetaren gaian, zientzietako froga berritza euskaraz egiteko ala eh, eh, errekuperatuz, eta hori garaipen handia da, borroka luze baten ondotik lortua, aldiz ez da, ez da bukatua, lortaike basoari buruz ez dugu horrendik lortua, deuse, beti gibelapenetan gira basoan, eta urte bukaeran ere jakin dugu brebetan ere berriro gibelapen bat bazela, konsinak frantzesa utxean eh, banatzeko asmo baitute eskunde nazionalak. Beraz, uh, urte oparo alde garaipen batzuekin, bainan maluruski bi urratzen zina eta urratz bat gibelka. Hor ere izanen dira beraz, pentsatzen dut heldu den urtean ere mobilizazio gehiago azterketa horien inguruan, lortu nahi den helburuetara bederen bide hortara heltzeko. Ja, ah, bai, ez da, iadanik bide hartu dugu eta badakigu korrik aldu dela, korrikan eh, azterketak euskaraz gaia aipatuko da, eta ditugun eh, parixetik heldu zaizkigun erasoen parean ere ez gira isilik egonen eta urtarriletik uh, landa et uh, agian ez urte osoan lortu lortuko baituko uh, eh, bat goizago, baina behar ez urte osoan berriro segituko dugu azterketan inguruan. E, ezin dugu ere urtea bukatu beskoitzeko ikastolaren egoera aipatu gabe, mo azken eh, egun eta aste hauetan luz eta zabala aipatzen dugun gaia da, baina egia da egoera larria dela eta momentuz atera bide bat atxeman ordez herriko etxak oraindik traba handiagoa edo muga bat eta dena ezarri diola ikastolari. Bai, eh, orokorki uh, eh, ikastolan negoitza kontuak aurten hainitz aipatu ditugu, izan dira gibelatzea hainitz, eh? prefeta eta prefetaren gandik eh, ditugu nitzarmenak errikoetxeekin berriz negoziatu behar izan eta aldi oro diru eskatuz, senpereko luja ere ostopatu erosketa oztopatua momentu hauetan eta orainik negoziaketan egira senpereko lujari buruz, eta bestalde ere eh, beskoize epatu duzu bezala. Eta beskoize urte bukatzen dugu bizikilarriki, eh? urratx bat aintzina egindu erriko etxeak, orai arte ikastolaren garapena oztopatzen zuen eta hori onarte zen, orai ikastola kanporatu nahi du. Eta hor bat dugu eh, egiazko arrozo politiko bat. Garapena oztopatzea arte onarte zen, minen ikastola bat kanporatzea erritik, hori ez da hausapez baten eskumenetan izan behar. Hori... Eh, ondoko egun eta astetan pentsatzen dut izanen erantzun batukanen duela erabaki horrek pentsa daiteke hala ere aski isolaturik gelituko dela herriko etxe edo auzapez hori Bai, momentuko eh, hor, ari gira, segira lan zen, baina eh, kudatu behar izan ditugu ere eh, elkartasun deiak, mm. erabaki hori zabaldu denetik, dei hainitzukan dugu, jendeak gizarteak hartu du, erabaki horren neugia zen zen, eta hori horrek indartzen gaitu, eta hori landu behar dugu erantzun bat, proposamen bat, Eriko etxera horrek ez du ikastuarik nahi ez luja publikoetan, ez luja pribatuetan ere ez, baina uh, denen artean lortuko dugu, erran duzu bezala, isolatua da, neok ez du ulertzen, nolaz eta zerriatik hartu duten horrelako erabaki bat, eta atxeman dugu erte bat. Nola ikusten duzu, 2008 laua? Maruroski, iduritzen zait, 2008a urtea borroka urte bat izanen dela. Beste bat. Borroka handi bat eh, besko izan eta ditugun egoitza arazo guzietan, izkuntza politikari buruz, eh, eperen aurre kontua, eperen kideen eskumen etan diren kompetentzia horiek, zinez oska bat gainditu berko dugu hor, eta baitugu ere beste hainbat borroka, parixen ere, badakigu parixetik eldu zaizkigula seinale txarrak, haize hotz bat parixetik, eta hori eh, horren uh, kontra ere borrokatu beharko dugu, eta zeratik ez ere eh, konstituzioaren eh, aldaketa bat iburuz ere aritu, baitakigu, iatorian badela, jakobinismo bat oinarritzen dela konstituzioko bigarren artikulu hortan, eta horren kontra ere ere beharko dugu. Bon, egu berriz pausatu beharko da, la ere egu porrauetan gero urte indartxu hasteko. <laughs> Hori da. Mil esker beraz eh, peio eta urte berrian. Be, mil esker handi bat, urte berrian zoi ere.